ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը Բրյուսելում հայ հեղափոխական դաշնակցության գրասենյակում արժևորել է կուսակցության գործնեությունը համահայկական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման հարցում։ Հայկական կողմն ակնկալում է Չեխիայի հավասարակշռված դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ 2015 թվականը Արցախ գազ փակбарնի տիրական ընկերության համար եղել է ձեռքբերումների տարի։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքը համալրվել է գերժամանակակից սարքավորումով։ Հենրիխ Մխիթարյանը հրաժարվել է երկարաձգել պայմանագիրը Դորտմունդյան ակումբի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունիսի 8-ի լույս 9-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է եղել։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, կողմերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Հունիսի 8-ին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Բրյուսելում Հայդատի գրասենյակում հանդիպումն է ունեցել հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի անդամների հետ, կառույցի ղեկավար Կասպար Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայրենիք սփյուռք կապերին ու տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Սահակյանն արժևորել է հայ հեղափոխական դաշնակցության հայ դատի գործնեությունը համահայկական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման եւ Արցախին մշտապես սատարելու ուղությամբ, նշելով, որ դրա շնորհիվ բազմաթիվ կարևոր հարցեր ստանում են արդյունավետ լուծում։ Նույն աղբյուրի համաձայն նույն օրը Բակո Սահակյանը Բրյուսելում այցելել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն, որտեղ հանդիպում է ունեցել արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Թաթուլ Մարգարյանի եւ դեսպանության աշխատակիցների հետ։ Արծարծվել են եվրոպական տարբեր կառույցներում հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանն նշել է, որ այս հարթությունում արկային կապերի ընդլայնման ու խորացման բավարար հիմքեր, հավելելով, որ համադրելով Հայաստանի, Սփյուռքի եւ Արցախի ջանքերը հնարավոր է հաջողությամբ իրականացնել ցանկացած առաջադրանք։ Հունիսի 8-ին Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել նաև Բելգիայի հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանն արձարծվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության առնչող մի շարք հարցեր։ Նախագահը նշել է, որ Բելգիայի հայ համայնքը մշտապես ակտիվ դերակատարություն է ունեցել հայրենիքին սատարելու գործում, հույս հայտնելով, որ նման հայրենանվեր գործունեությունը տարիների ընթացքում ել ավելի կընդլայնվի։ Հունիսի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հանդիպումը Պաշտպանության նախարարին կից հասարակական խորհրդի նոր կազմի հետ։ Սերյան Օհանյանը բանակ հասարակություն կապի ամրապնման ուղված միջոցառումների խորապատկերում կարևորել է հասարակական խորհրդի ծավալած գործունեության շարունակականությունը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է հասարակական խորհրդի գործունեության կարևորությունը հատկապես զորակոչի գործընթացի շրջանակում զինված ուժերի համալրման առումով եւ վստահություն հայտնել, որ խորհուրդն իր առավել ակտիվ աշխատանքով այսուհետ եւս կշարունակի ձևավորել երկխոսության ու փոխվստահության մթնոլորտ բանակի ու հասարակության միջև։ Վերջին տարիներին դրական դինամիկա է նկատվում հայ-չեխական հարաբերություններում, եւ այս այցը լրացուցիչ խթան կանդիսանա երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Չեխիայի Հանրապետության նախագահ Միլոշ Զեյմանի գլխավորած պատվիրակության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային հարցերին, խորհրդանի ղեկավարն ընդգծել է, որ հայկական կողմն ակնկալում է Չեխիայի հավասարակշռած դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշմանը համահունչ։ Հայկական կողմը միշտ էլ ողջունել է հրադադարի ռեժիմի ամրապնման ուղված ցանկացած միջոցառում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով ասվածը վերաբերում է նաև շփման գծում միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմերի կիրառմանը, դիպուկահերների հերացմանը, մշտադիտարկման գործընթացին, այսինքն Կասպերշիկի առաքելության ընդլայնմանն ու մոնիտորինգի համար հսկիչ սարքերի տեղադրմանը։ Արդեն անընդունելի է դառնում, երբ կողմերից մեկը խախտում է թույլ տալիս եւ բոլորը գիտեն, թե ով է խախտողը, բայց անհասցե կոչեր են հնչում, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Նա նշել է, որ հիմա པարզ կդառնա արդյոք Ադրբեջանը կողմ է Վիեննայի հանդիպման ժամանակ ձեռքբերված համաձայնագրերի իրականացմանը, թե կփորձի դրանց կատարումը պայմանավորել այլ հարցերով։ Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարարի խոսքով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ Ալիևի նոր հանդիպում դեռ նշանակված չէ։ Երեք տեղի ունեցել Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերության նիստը։ Օրակարգում 2015 թվականին ընկերության գործնեության տարեկան հաշվետվություններ։ Ըստ ընկերության գործադիր տնօրեն Սերյան Միքայելյանի Հաշվետու տարում հանրապետությունը ներմուծվել մոտ 45 միլիոն խորանարդ մետր գազ, որը 2014 թվականի համեմատությամբ աճել է 3%-ով։ Անհատ սպառողների կողմից, որոնց թիվն անցյալ տարի աճել է 2%-ով, իրացվել է 14 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Գազափոխադրման եւ աշխիճ ցանցերում բնական գազի կորուստները կազմել են համապատասխանաբար 1.5 եւ 3.14%, որոնք չեն գերազանցում 2014 բնական գազի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստների հաշվարկային նորմերը։ 2015 թվականին բացահայտվել է 155 դեպք, ոչ բարեխիղճ բաժանորդների կողմից գաժահաշվիչների աշխատանքի խախտում իրագործելու ուղղությամբ նշված անձանց նկատմամբ ընկերության գործող հանձնաժողովի կողմից գազի մատակարարման եւ օգտագործման կանոններով սահմանված պատժամիջոցները իրարելուց հետո բռնագանձվել է 18.9 միլիոն դրամ Սերա Միքայելյանի հաղորդմամբ հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերության կողմից գազամատակարարման ցանցերում կատարվել են անվտանգ սպասարկման, վերականգնման, նորոգման եւ շահագործման, ինչպես նաեւ հաստատված ծրագրի համաձայն բնակարաններից գազահաշվիչների դուրսբերման եւ հարակից տարածներում տեղադրման աշխատանքներ։ Վերջին հանգամանքը հնարավորություն է տվել ուժեղացնել վերահսկողությունը, կրճատել երկնագույն կրակի անհարկի կորուստները։ Նախորդ տարվա ընթացքում Հանրապետության Ստեփանակերտ, Ասկերան եւ Մարտունի քաղաքների բնակարաններից դուրս է բերվել 672 գազահաշվիչ, իրականացնելով նաեւ գազատարների սպասարկում։ 2015 թվականին գազասպառողներից ընդունվել է 1094 դիմում։ Ստացված դիմումների եւ բողոքներին անմիջապես արձագանքվել է նաեւ տրվել գրավոր տեսքով պատասխաններ։ Նիստում ներկայացվել է նաև ընկերության վերստուգի չանձնաժողովի եզրակացությունը տարեկան ֆինանսատնտեսական գործնեության արդյունքների վերաբերյալ։ Այնուհետև կատարված աշխատանքների մասին ելույթներով հանդես են եկել ընկերության մասնաճյուղերի ղեկավարները։ Նիստը նախագահող ԼՂ էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանն իր խոսքում նշեց, որ 2015 թվականը Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերության համար եղել է ձեռքբերումների տարի, սակայն շատ են նաև անելիքները։ 2015 քանի կատարված աշխատանքները համաձայն արձանագրված ցուցանիշների իրականացրել եք ամբողջությամբ եւ աշխատանքները գնահատվում է դրական։ Այնուամենայնիվ ունենք բազմաթիվ անելիքներ։ Մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք նա դեպիտորական պարտքերի հավաքագրման խնդիրներին։ Գերատեսչության ղեկավարն ընդգծեց, որ ի շնորհիվ ընկերության աշխատողների Ձմռան ամիսներին հանրապետությունում երկնագույն կրակի սպառողներն ունեցել են անխափան գազամատակարարում իսկ ապրիլյան իրադարձության ժամանակ այն մեկ ժամ անգամ չի դադարեցվել։ Եթե մենք շարունակենք թույլ տանք այդ դեբիտորական պարտքերի հավաքագրումը այս տոկոսով, մենք պիտի այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ իրականացնենք, պիտի բացատրենք, որ անթույլատրելի է։ Նախարարը նշեց նաև, որ ընկերությունում լուրջ խնդիր է մնում տեխնիկական պատճառներով գազի կորուստների նվազեցումը, ինչը հիմնականում կապված է գազախողովակների վերանորոգման ու փոխարինման հետ։ ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարը Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերության անցած տարվա աշխատանքային գործնեությունը գնահատեց բավարար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքն այսօր համալրվեց գերժամանակակից երկու սարքավորումով, որոնք նվիրել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, պատմում է Վարսիկ Խարությունյանը։ 2006 թվականից Հանրապետական բժշկական հիվանդանոցում բացվեց հեմոդիալիզի բաժամունք, որտեղ գործում էին 5 սարքեր։ Նորակառույց բժշկական կենտրոն տեղափոխվելուց հետո անհրաժեշտություն առաջացավ բաժամունքն համալրել արդի տեխնիկական միջոցներով։ Այժմ բաժամունքում բժվում է 36 հիվանդ։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի խոսքով բաժանում կակագեցված էր երկու սարքավորումներով։ Այս սարքավորումները ուրիշ ձև կոչվում են արհեստական երիկամ սարքավորումները, որոնք քրոնիկական երիկամային անբավարարությունով տարապող հիվանդների եւ հնարավորություն տալիս ապրել, երկարացնում են կյանքը եւ բարձրացնում են կյանքի որակը։ Վերջին տարիների ընթացքում անհրաժեշտություն ստեղծվեց նոր ապարատներ, նոր սարքավորումների անհրաժեշտություն ստեղծվեց։ Ես ես դիմեցի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը անմիջապես դիմելուց հետո արձագանքեց եւ այսօր երկու սարքավորումը արդեն տեղադրված են Բաժանմունքում եւ պատրաստ են շահագործմանը։ Իր խոսքում նախարարը շնորհակալություն է հայտնում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին նման օգնության համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, ողջ Թուրքահայությանը, մշտական մեզ օգնության ձեռք մեկնելու համար եւ հույսով եմ, որ մեր համագործակցությունը կլինի մշտական եւ կշարունակվի Նոր սարքերը անշուշտ հեշտացնում են բժիշկների աշխատանքը։ Բաժնի ավակ բուժքույր Սիլվա Շահրամանյանը պատմում է. երբեմն ստիված ենք լինում ընդհատել բուժումը հին բուժական սարքերի անսարքության պատճառով։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ստացանք այս սարքավորումները, հաջող ապարատները չէին աշխատում միջևեր, մենք ստիպած էինք ծախը կամ կրճատել, կամ ընդհատել, իսկ այս սարքավորումները երբ մենք ստացանք, եւ հիվանդների համար, եւ մեզ համար ամեն ինչ ավելի հեշտ դարձավ։ Հավելենք, որ սարքավորումները գերմանական արտադրության են եւ եզակի իրենց տեսակի մեջ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը որոշակի նվազեցրել է Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ Սա իազեցումն է թողնելու Արցախի տնտեսության վրա, քանի որ վերջին տարիներին տնտեսության ընդհանուր նկարագրում կայուն տեղ է զբաղեցնում զբոսաշրջության ոլորտը։ Բելալալյանի ռեպորտաժը Էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանի խոսքով 2015 թվականին Արցախը այցելել 16589 զբոսաշրջիկ, որի արդյունքում բյուջեի մուտքագրվել 3 միլիարդ դրամ։ Իսկ այս տարի զբոսաշրջիկների թվականակի նկատելի նվազումը մտահոգիչ է դարձել ոլորտի պատասխանատուների համար կորցքը կորցնելը շատ մեծ հարված կլինի մեր տնտեսության համար։ Ուղղակի պետք է շատ ավելի արագ փորձենք հասկանալ ինչ կարող ենք անել եւ ինչ պետք է անել, որպեսզի նվազեցնենք բացասական արդյունքները պատերազմի։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն արդեն ուսումնասիրել է զբոսաշրջիկների այցելությունների ցուցանիշները միայն ապրիլ ամսվա ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է մոտ 40%-ով։ Ոլորտի պատասխանատունները հնարավոր միջոց միջոցներ են փնտրում զբոսաշրջության վրա պատերազմի բացասական ազդեցությունը վերացնելու համար փոխենք մեր պատակային շուկաները, եթե մինչև քարորիա պատերազմը մենք փորձում էինք երկիրը գրավիչ ներկայացնել բոլոր խավերի համար, ոչ միայն հայերի համար, այլ տարածիների համար եւս, հիմա մի քիչ մեր շեշտադրումները պիտի փոխենք ու փորձենք աշխատել ավելի շատ նրանց վրա, որոնք հայրենասիրական զգացմունքներից ելնելով պետք է գան, ինքը իհարկե նոր ձև է, այլ ձև է հայրենիքին աջակցելու, զուգակցելով հաճելին ու օգտակար է բայց մենք այլ ելք չունենք դա արցախին աջակցելու ձևերից մեկն է մեկը նվիրատու բերում է մեքենա մեկը նվիրաբերում է փող մյուսներն էլ ոչ ընկանում պարզապես իրենց այցելությամբ ամրապնդել Ղարաբաղի տնտեսություն։ Այս հարցում էկոնոմիկայի նախարարությունը մեծ հույսեր է կապում Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ, որի մոտ հետաքրքրությունը Ղարաբաղի հանդեպ հակառակը բարձրացել է պատերազմական գործողությունների արդյունքում մենք ունենք հանգամանք, երբ որ հայրենասիրական զգացմունքները այն խավերի մեջ, որոնք շատ տողորված չէին դրանով արտնացել են միանգամից։ Ու մեզ կմնա միայն ուղղորդել այդ զգացմունքները, այդ գաղափարները դեպի Արցախ։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂ-ում գործող առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի կողմից ներկայացված օպերատիվ տվյալների համաձայն Ընթացիկ տարվա հունիսի 1-ի դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 98 միլիարդ 8.5 միլիոն դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 12.3%-ով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ 0.1%-ով։ Լղազգային վիճակագրական ծառայության փոխանցմամբ վարկերի 1%-ը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 0.1%-ով 11.7%-ով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել 2.4%-ով։ Այս տարվա հունիսի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից եւ ֆիզիկական անձանցից ներգրաված ավանները կազմել են 63 միլիարդ 435 միլիոն դրամ, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 12.3%-ով։ Տեսական եւ կիրառական քիմիայի միջազգային կոմիտեն խորհուրդ է տվել Մենդելեևի քիմիական տարերի աղյուսակի նոր 118-րդ տարն անվանել Օգանեսոն պրոֆեսոր Յուրի Հովանեսյանի պատվին, որը զգալի ավանդ ունի քիմիական տարերի ուսումնասիրության գործում։ Միջուկային հետազոտությունների միավորված ինստիտուտի ռուսաստանյան մասնաճյուղում աշխատող 83-ամյա պրոֆեսորը օգնել է հայտնաբերել մի շարք գերծանր տարեր։ Սա պատմության մեջ երկրորդ անգամն է, երբ տարն անվանվում է կենթանի գիտնականի պատվին։ Մարզասերների համար Դորտմունդի Բորուսիա ֆուտբոլային ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի գործակալ Մինո Ռայոլան հաստատել է տեղեկությունն այն մասին, որ ֆուտբոլիստը հրաժարվել է երկարաձգել պայմանագիրը Դորտմունդյան ակումբի հետ։ Ինչու նոր պայմանագիր կնքել այժմ, երբ այն ուժի մեջ է մինչև 2017 թվականը։ Մենք դեռ ապագայի մասին մտածելու ժամանակ ունենք, ասել է Ռայոլան։ Գերմանական բիլդի տվյալներով Մխիթարյանին ձեռք բերելու հավակնություններ ունեն Արսենալն ու Չելսին, իսկ խաղացողը մտադիր է աշխատել մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։